Мартин один. Ну, тепер вже все одно, що й дворянин. Треба тільки дворянські порядки позаводить. Вирядю Степана і приймусь за дворянські порядки. Омелько. Омелько. Хоч і коштує багато, та зате ж порівняюсь з красовським. Входи Омелько. Мартин. Ти б надів чоботи. Омелько. На біса я їх буду таскать в дорогу та ще й в будень, добре й в постолах. Що ти тямиш, габо? Повезеш в город канцелярського і в постолах? Хіба я його буду вести? Коні повезуть. А я сяду на повозку, ноги в сіно засуну, то мені й байдуже. Не базікай. Надінь, кажу тобі, чоботи. Та що ж мене там танцювать заставлятиму, чи що? Роби, що велять. Візьми рядно велике квітчасте та гарненько закрий сіно, щоб панич в реп'яхи не вбрався. Який панич? Хіба красовського панич поїде з нами? Сто чортів тобі в потилицю наш панич Степан Мартинович Подавись ти своїм красовським. Степан Мартинович такий самий панич. Степан? Давно ж його призвели хазяїн. От як я трішну тебе в пику твою репану, то ти не тільки Степана Мартиновича будеш паничем звать, а мене й не хазяїном, а паном зватимеш. Та за що ж биться? Панич той панич, пан той пан. Хіба мені язик отпаде, коли я вас буду паном величать? Про мене мені однаково, звелете, то юнкером вас зватиму. Та от шукай там в коморі був вандальський дзвінок причепи під дугу. Добре, пане. Ти яких коней запріг? Лиску, красавку і блоху. Ну, не іроти. Всі три з лошатами, а у блохи аж з двоє. Панича везе в город тройкою з дзвінком ззаду табун лошат буде бігти. Зараз мені перепряжи. Та хіба ж я знав, що його призвели? Яких же запрягти, бо знов не вгодю, то до вечора буду запрягать та випрягать, кулката в корінь, зозулю карякошку на присяжку. Іди мерщій. Поки був чоловіком і не вередував, а паном зробили. Чорт тепер на нього й потрапе. Пішов.